Olha a novinha, ela é né, provisional Quando tá pelada, ela é sensual Quando ela senta, ela é sensacional Quando agacha, fica de joelho Já sabe, é só limpadinha Olha novinha, ela é né, provisional Quando tá pelada, ela é sensual Quando ela senta, ela é sensacional Quando agacha, fica de joelho Já sabe, é só língua, só língua, só língua Só língua, só linguadinha no pau Quando agacha, fica de joelho Já sabe, é só linguadinha no pau Quando agacha, fica de joelho Já sabe, é só linguadinha no pau gosta do MC Levin, ah. sabe que ah. ele é putaria brava. Ah. Ela gosta do DJ DL, sabe que ele é putaria brava. Toma jada, toma jada, mulher. Toma que toma jada, toma tá jada, toma jada. toma mulher, toma jada, toma jada. Que minha peteca tá ligatilhada. Toma jada, toma jada, uh, uh, Ela É o de DDL tá mandando pra morena. Que hoje o balão, que rouba a cena mandou Patrão das morenas Daqui do ah, balão ah, ah. Que tá o mano a zero. Então tu senta, tu senta Com a busta que cê pena Tu senta, tu senta Com a xerequinha cê pena ah, Deu ruim Deu uma problema essa novinha do PT Ficou fazendo cena Então senta, então certa. Então então com a xereca cê pena Então senta, então certa. Com a xereca cê pena Então senta, então certa parceiro é pra ser pego. DJ DN no ah, beat? Ah, ah, Acertou, miserável. Olha novinha, né, profissional. Quando tá pelada, é ela é sensual. Quando ela sai, ela é sensacional. Quando agacha, fica de joelho, já sabe, é só ligadinha novinha ela é profissional Quando tá pelada ela ah, é sensual Quando ela senta ela é sensacional Quando agacha pica de joelho já sabe É só língua, só língua, só língua, só língua, só linguadinha no pau Quando agacha pica de joelho já sabe É só linguadinha no pau Quando agacha pica de joelho já sabe É só linguadinha no pau Ela gosta do MC Levin Sabe que ele é putaria brava Ela gosta do DJ DL Sabe que ele é putaria brava Toma jada, toma jada mulher Toma que toma jada malhada, tão malhada. Ah, toma molinho, toma malhada, toma malhada. Que minha peteca tá engatilhada, mas toma malhada, toma malhada. Uh, uh, uh. Ela uh. é bio de DDN, tá mandando pras morena. Que hoje o bailão, ah, que rouba a cena. MC Leve mandou pra todas morena. Daqui do bailão, que da tá senta tá com a xerequinha sem pena. Ah, deu ruim. Deu uma problema é essa novinha do PT. Ficou fazendo cena, então senta, então senta. Com a xereca sem pena, então senta, então senta. Com a xereca sem pena, então senta, então certa. Com a xereca sem pena.